Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Upoznaj svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Upoznaj Allaha subhanahu wa ta'ala, svoga gospodara, izučavajući i proučavajući njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Jedno od i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i ime al haqq Jedno od i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste ime al haqq koji ima, koje ima značenje istinitog. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime al haqq spominje se u Kur'an i Kerimu na deset mjesta. Allah subhanahu wa ta'ala naziva se ovim imenom u Kur'ani Kerimu na deset mjesta. Tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taha فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Neka je uzvišen Allah, vladar istiniti. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yunus فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ To vam je Allah vaš gospodar istiniti. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّ تُسْرَفُونَ A nakon istinitog nema nikoga drugog osim onoga koji je na zabludi. Allah subhanahu wa ta'ala jedan je jedini, jedan je gospodar, istinski gospodar nakon istinitog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala svi drugi su lažni. Kao što također slično kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hajj kada kaže ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ Zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala istiniti wa anna ma yad'un min dunihi huwa al-batil. A oni koje ljudi dozivaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su ništavni neistiniti, lažni. I na drugim ostalim mjestima u Kur'an i Kerimu spominje se ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El haq Također Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominjao je ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime i u svojim hadisima, odnosno svojim dovama koje bi upućivao Allahu jalla wa ala svome gospodaru. Pa bi tako znao reći Allahumme lekel hamd, Allahu moj, tebi pripada sva hvala, entel haq, ti si istini ti, wa qavlukel haq, i tvoja riječ je istinita, wa liqa'uke haq, wa liqa'ukel haq, i susret s tobom je istinit, wal džennetu haqqun, wal naru haqqun, i džennet je istina, i vatra, odnosno džehennem je istina. Dakle, el haqq, Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime, kakvo je njegovo značenje? Šta znači Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Haq? Kaže Ibn Đarir al-Tabiri rahimahullahu ta'ala u komentaru Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi sure Al-An'am Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq Zatim će ljudi biti vraćani svome gospodaru istinitom. Kaže Ibn Đarir al-Taberi, to je toga dana, sudnjeg dana, svi ljudi, pa i nevjernici i mušrici, vratit će se Allahu koji je i njihov gospodar. On je gospodar svih ljudi, pa i gospodar nevjernika, mušrika, mnogobožaca. On je njihov vladar, istiniti u kojeg nema nimalo sumnje. Al-Hattabi, rahimehullahu ta'ala, kaže El-Haq jeste onaj čije je postojanje istinito. Al-Haq jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj čije je postojanje istinito. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala istinski postoji. Ibn Lathir, rahimehullahu ta'ala, kaže Al-Haq jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji istinski postoji i čiji je ilahijet, odnosno dostojnost da se jedino on obožava istinito i haq je suprotan batilu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini istinski Bog i on je jedino dostojan istinskog obožavanja, sve drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je batil, ništavno i lažno. Al-Halimi rahimehullahu ta'ala kaže Al-Haq jeste Allah subhanahu wa ta'ala kojeg je nemoguće negirati. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala istinski postoji, njega je nemoguće negirati, pa ga je stoga obaveza potvrditi i priznati i postojanje Elbarija. Allaha subhanahu wa ta'ala neka je uzviše njegov spomen, to je nešto što je najpreče i prvo što treba dakle priznati i potvrditi. Šejh Abdurrahman Sa'di rahimehullahu ta'ala kaže Al-Haq jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji je istinit, koji doista postoji, svojim zatom, svojim bićem i svojim svojstvima. On također posjeduje brojna svojstva. On je nužno postojeći, onaj čija su svojstva i osobine potpune. Njegovo postojanje proizilazi iz njegovog bića i ništa ne postoji osim putem njega. Allah subhanahu wa ta'ala, el haq, nije prestao niti će prestati biti opisan osobinama uzvišenosti, ljepotom, potpunosti, nije prestao i neće prestati činiti dobročinstvo, njegove riječi su istina, njegova dijela su istina, susret s njim je istina, njegovi poslanici su istina, njegove objave su istina, njegova vjera islam je istina, upućivanje i ibadeta samo njemu, i dostojnost da se jedino on obožava je istina jer on nema sudruga. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini. Dakle, iz ovih definicija islamskih učenjaka Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena Al-Haq zaključujemo da je postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala istinito. Da Allah subhanahu wa ta'ala istinski postoji, da je on oduvijek i zauvijek nije postao niti će ga ikada nestati, on je vječno živi, dok sva stvorenja će nestati i pomrijeti, dok Allah subhanahu wa ta'ala vječno živi, nikada mu neće doći kraj, za razliku od njega, sva stvorenja, čak dakle najveća stvorenja, će umrijeti jednog dana nestati. Allaha subhanahu wa ta'ala čak ne obuzima ni drijemež, ni sen, a kamoli kamoli smrt, neka je uzvišen naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Također zaključujemo da su kako je Allah subhanahu wa ta'ala istiniti, kako je njegovo postojanje istinito i sva ova Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena su istinita. Sva njegova svojstva, sve njegove osobine su istinite i sva ta imena, lijepa imena i uzvišena svojstva nemaju nijedno od njih nemaju pri sebi ama baš nimalo manjkavosti, već i imena i svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala su potpuna, dosežu vrhunac svoje potpunosti i u svome nazivu, i u svome značenju, i u svojoj mudrosti, u svemu. Također zaključujemo kako Allah subhanahu wa ta'ala istinski postoji, kako su njegova imena istinite i njegove osobine istinite isto tako Allah subhanahu wa ta'ala je jedini dostojan on je istinski Bog jedini je dostojan da se obožava niko drugi niko drugi mimo njega Allaha subhanahu wa ta'ala zatim zaključujemo kako je Allah subhanahu wa ta'ala istina i kako je on jedini dostojan da se obožava istina sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala objave poslanici, knjige koje su objavljene, poslanici koji su dolazili, propisi, naredbe, zabrane, sve je to istina. Dakle, kada se upoznamo s ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom Al-Haq, istiniti, tada trebamo posvetiti maksimalnu ljubav svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je on jedan jedini istinski Bog. Mimo njega nema drugog Boga nema istini tog Boga. Sve mimo njega Allaha subhanahu wa ta'ala je laž, batil, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jedini je zaslužan da se voli, da se veliča, da se slavi, da se svaki vid ibadeta uputi samo njemu. Zato maksimalno ga volimo, maksimalno mu se pokoravajmo, odazivajmo se njegovim naredbama i klonimo se maksimalno onoga što nam je on zabranio. Budimo ponosni, budimo sretni, budimo radosni što je naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Ljudi uzimaju za svoga Boga mnoge, uzimaju lažna božanstva, Mnogo šta obožavaju, ljudi obožavaju krave, ljudi obožavaju žene, ljudi obožavaju dinar, novac, trebamo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je uputio u njegovu vjeru islam, što nas je učinio njegovim robovima, njemu pokornim robovima, jer čovjek na dunjaluku nekome mora robovati. Čovjek na dunjaluku nekome mora robovati, pa alhamdulillah. Sva hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala kada smo njegovi robovi, jer je on jedan jedini istinski Bog, jer je on jedini dostojan i zaslužan da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala. Zato što god nas zadesi od Allaha subhanahu wa ta'ala, budimo zahvalni i budimo zadovoljni jer sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala tog je istina i sve ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala da, daje zasigurno je u tome dobro, dobro za nas. Tako predajmo se Allahu i subhanahu wa ta'ala propisima, kako se predajemo Allahovoj odredbi i zadovoljni smo s njegovom odredbom što god nam zadesi, isto tako predajmo se njegovim propisima, što god nam Allah subhanahu wa ta'ala naredi činimo, što god nam Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, ostavimo se ostavimo se toga. Nemojmo zaboraviti riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا O Muhammede, tako mi tvoga gospodara, o Muhammede, oni, ljudi, neće biti vjernici sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svim sporojima, sve dok ne uzmu ono s čime si ti došao da po tome rješavaju svoje nesuglasice i svoj život da usklade po tome i dok se to, tome, jeli, drage duše ne prepuste. Dok svoje duše, jeli, pokorno ne prepuste onome s čime je došao, s čime si došao o Muhammede i dok, dakle, u potpunosti se ne pokore tome. Također, nemojmo zaboraviti hadis Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, u kojem kaže Kullu ummeti jedhulun al džedda illa men eba. Sve jedan čovjek koji dođe nakon mene, dakle, svi ljudi iz moga ummeta, svi ljudi koji će doći nakon mene, ući će u džennet, osim onoga koji odbije Osim onoga koji odbije, pa pitao je ashabi, zar ima neko da će odbiti da uđe u džennet? Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, onaj ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a onaj ko mi se ne bude pokoravao, taj odbio da uđe u džennet. Oslonimo se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Oslonimo se samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer onaj Allah subhanahu wa ta'ala koji je na istini svaki onaj koji bude obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, sledio njegove naredbe, bio zadovoljan njegovom odredbom, oslanjao se, pomagao se samo njima, Allahom subhanahu wa ta'ala i on će zasigurno, zasigurno biti na istini. Oslonimo se na Allaha subhanahu wa ta'ala, tražimo od njega pomoći, makako nevjerničke i neprijateljske spletke bile velike, Allah nam je dovoljan. Allah nam je dovoljan. I Allah je obećao na mnogim mjestima u Kur'an i Kerimu da će pomoći svoje poslanike i svoje, svoje vjernike. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Kao što kaže, nama je bila obaveza pomoći vjerovjesnike, poslanike. Nama je bila obaveza pomoći, pomoći vjerovjesnike i poslanike. Pa onaj koji bude obožavao istinitog Allaha subhanahu wa ta'ala, istinitog gospodara, slijedio naredbe i propise koji su istiniti od Allaha subhanahu wa ta'ala, praktikovao vjeru koja je istinita od Allaha subhanahu wa ta'ala i on će zasigurno biti na istini i njemu će pripasti istinski, istinski ponos i na dunjalku i na ahiretu. Također, kada se upoznamo sa ovim Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom al-haq istiniti, također trebali bismo se i mi koliko smo mogućnosti okititi ovom osobinom, odnosno da ne govorimo osim istinu. Da ne govorimo osim istinu. Kada govorimo, da govorimo samo istinu ili u protivnom da šutimo. Kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan neka govori samo dobro ili neka šuti i također rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ja garantujem kuću u središnjem dijelu dženneta onome koji ostavi laž pa makar i šali. Ostavi se laži, ne koristi se laži, ne služi se sa laži pa makar i u šali. Govori istinu i samo istinu, budi ubijeđen da istina traje. Dok laž će prestati, Ma kako bila slatka, ma kako bila zavodljiva, ma kako obmanjivala druge, ona će prije ili kasnije nestati, kako naš narod kaže, ulaži su kratke, kratke noge. Zatim, jedno od Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava jeste i Al-Khaliq, Al-Khallaq. Dakle, dva slična imena, Al-Khaliq i Al-Khallaq. Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Khaliq spominje se u Kur'an i Kerimu na osam mjesta. Dakle, spominje se osam puta Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Khaliq u Kur'an i Kerimu. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 24. ajdu sura Al-Hashr Huvallahu Al-Khaliq On, Allah je stvoritelj. Huvallahu Al-Khaliq On, Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Fatir, Ja ejuhen nasu dhkuru ni'mat Allahi alikum. O ljudi, sjetite se Allahovih blagodati koje vam je ukazao, hel min khaliqin gajrullah. Zar ima drugog stvoritelja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Kaže u suri Zumar 62. ajetu, Allahu khaliqu kulli šej. Allahu khaliqu kulli šej. Allah je stvoritelj svega. Allah je stvoritelj svega. Također ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Khalik spominje se u Kur'ani Kerimu u superlativu dva puta kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mu'minun فَتَبَارَكَ ahsanul khaliqin. فَتَبَارَكَ ahsanul khaliqin. Neka je uzvišen Allah najljepši stvoritelj i također u suri Safat etad'une ba'lan wa tadharuna ahsan al-khaliqin zarda dozivaju zarda dovu upućuju važnom božanstvu koje ne može niti koristiti niti štetiti a da ostave najljepšeg stvoritelja da ostave i zapostave najljepšeg stvoritelja također ovo ime al-khaliq u množini spominje se na jednom mjestu u Kur'ani Kerimu, a to je sura Al-Waqija 59. ajet kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala A entum tahlukunahu am nahnul khalikun. Da li vi stvarate? Da li vi stvarate plod iz sjemena koje ubacite? Ili smo mi stvoritelji? Ili smo mi al-khalikun? Ili smo mi stvoritelji? Što se tiče imena al-khalak, Ono se spominje na dva mjesta u Kur'an i Kerimu. Spominje se u suri Al-Hijr, Inna rabbeke huval khalaqul alim, doista je tvoj gospodar, onaj koji mnogo stvara i onaj koji je sveznajući i također u suri Jasin, kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala, bela vahuval khalaqul alim. Naprotiv, on je onaj koji mnogo stvara i onaj koji je koji je sveznajući. I ova dva lijepa imena. Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena El Khaliq i El Khalaq niko od ljudi ne smije sebi nadjenuti. Niko od ljudi ne smije sebi nadjenuti jer ova osobina stvaranja čestog, mnogobrojnog i općenito stvaranja te osobine dostajanje jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, što se tiče Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El-Khaliq, islamski učenjaci kažu o njegovom značenju sljedeće. Kaže Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala El-Khaliq jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji stvara i izvodi stvorenja na potpuno novi način. Na način na koji niko drugi nije stvarao ranije niko drugi nije stvarao na takav način ljude. I niko drugi nije stvoritelj mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato i kaže Allah subhanahu wa ta'ala Hel min khaliqin gajru Allah? A zar to ima stvoritelja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Ukoliko se ova riječ halq spomene uz ljudsko biće, tada ona više nema značenje stvaranja, već ima značenje uobličavanja uobličavanja, davanja, jeli izgleda, jeli pravljenja od nečega e, stvorenja, jeli dotičnog i davanje njemu izgleda. Kako se spominje, jeli, u suri, Ali Imran kod Isa alihi salatu wasalam, kod govora o Isao alihi salatu wasalam, da je on spomenuo svome narodu, enni ahluku lakum minat tini ke hejeti tajr. Ja ću vam, ovdje se dakle ne prevodi stvoriti nešto nalik ptici. Ne, već ja ću vam od zemlje uobličiti nešto nalik ptici. Ja ću vam od zemlje napraviti nešto što je nalik ptici, a stvorit će je kao pticu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah će udahnuti dušu. Niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne može da udahne dušu, da oživi mrtvo. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji oživljava. Što se tiče imena Al-Khalaq, Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena al Khalak, ono ima jače značenje od imena al Khalik, odnosno al Khalak jeste onaj koji često, koji mnogo, koji stalno stvara. I možemo zamisliti koliko samo u jednoj sekundi dođe na ovaj svijet novih stvorenja različitog roda. Dakle, kada se upoznamo sa ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima al Khalik i al Khalak, kako, na koji način da ona ostave traga na naš život. Dakle, kada se upoznamo sa Allahovim lijepim imenom El-Khaliq, onaj koji stvara, El-Khalaq, onaj koji mnogo, koji često stvara, kada smo spoznali da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini istinski stvoritelj, da niko drugi ne stvara kao što stvara Allah subhanahu wa ta'ala, niko drugi ne može ni mušicu običnu da stvori, a kamoli da stvara ono što Allah dželavala stvara kao što je stvorio ova nebesa iznad nas, koja vidimo da su uzdignuta, da su stvorena i uzdignuta iznad nas bez svodova, bez stubova i slično, tada nam je obaveza, draga moja braćo, cijenine sestre, da obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer onaj koji je jedini stvoritelj, on i jedini zaslužuje da se da se obožava. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala upravo po ovoj osobini stvaranja nas doziva i poziva da ga obožavamo. Kada kaže u suri Al-Baqara Ja ejuhennas Ja ejuhennasu ubudu rabbekumu ledi halakakum walladine min qablikum la'allakum tattaqun O ljudi obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas i ne samo vas i one prije vas da biste bili da biste bili bogobojazni. Pa kada spoznamo ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Khaliq i kada saznamo da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski stvoritelj koji je stvorio nas i sve druge ljude i one koji su bili prije nas i oni koji će doći na, nakon nas i ne samo ljude, već sva ostala stvorenja, onda obožavajmo samo Allaha subhanahu wa ta'ala. U svojim dovama približavajmo se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala spominjući da nas je On stvorio, da je On naš stvoritelj i da smo mi njegova stvorenja, da smo mi njegovi robovi. Kao što je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam u najboljem istigfaru, odnosno najboljem načinu kako tražiti istigfar, opra za svoje grijehe, kako se to kaže, sejidul istigfar, spominjao. Pa bi govorio, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, halaktani wa ana abduk. Allahu moj, ti si moj gospodar, nema drugog Boga mimo tebe, ti si me stvorio i ja sam tvoj rob. Također, lijepo je u dovi spomenuti da je Allah subhanahu wa ta'ala kadar, da je Allah djelavala u mogućnosti stanju da stvara stvorenje kako se vjerodostojno prenosi da je i Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sellem to u dovi spominjao pa bi govorio Allahumme bi ilmike l'gajbe wa kudretike ala l'halq khalq. moj s tvojim poznavanjem gajba neviđenog onoga što je sklonjeno od naših očiju, onoga što će se desiti u budućnosti, što poznaješ samo ti i s tvojom moći da stvaraš. Također, u svojim dovama molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da kao što nas je ovako lijepo stvorio, na ovako lijep izgled, tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala u svojim dovama da nam također uljepša i naš moral naše obhođenje, kao što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam također tražio u dovi, pa bi govorio Allahumme hasanta halqi fa hasin huluqi. Allahu ti si me lijepo stvorio, ti si uljepšao moje stvaranje, moj izgled, pa isto tako uljepšaj i moj moral, moje obhođenje. Također, kada se upoznamo sa ovim Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom al Khaliq, istinski stvoritelj, jedini stvoritelj, onda gledajmo, promatrajmo, proučavajmo Allahova stvorenja. Šta je to sve Allah subhanahu wa ta'ala stvorio od stvorenja? Proučavajmo i nemojmo prestajati, diviti se Allahove subhanahu wa ta'ala svemoći njegovoj mudrosti, u stvaranju svih tih stvorenja. Kao što nas Allah subhanahu wa ta'ala i poziva da razmišljamo o njegovim stvorenjima, da razmišljamo o svemu onome što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Kada kaže u suri Ali Imran Inna fi khalqi samavati wal ardi wa vahtilafi lejli van nahar la ajatil li ulil albab. Doista u stvaranju nebesa i zemlje, u smjeni noći i dana, postoje jasni dokazi za one koji imaju razuma. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od takvih, da nas učini od njegovih iskrenih vjernika koji će samo njega uzimati za svoga gospodara, samo njega obožavati svim vidovima ibadeta. Ništa od tog ibadeta ne upućivati nikome drugom jer niko drugi nije dostojan. Sve, sva druga božanstva su lažna. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini istiniti gospodar i stvoritelj i Bog jedini dostojan da se obožava. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne u izučavanju njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava, da nam omili ovo znanje, da putem njega više upoznamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, više ga zavolimo i više, mu, više budemo samo njemu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala.